Santa Claus is here need you with my darling this car. Izan, alas, izan. Bidea hartzen da Dantza beti izan da. Baina bai, ba, artistikoki edo, bai. Baina, bai, bai, bai, bai, bai, bai, gure kultura talean eh, musikaren bidetik joko dugu gaur Napoka iria taldea edo bikotea ezagutu al izango dugu arnasten ikasteko berriz izenburupeko lana plazaratu berri baitute eh? bonberenea ekintzak zigioaren bitartez. Baberaien eh, bideaz zertxo bai gehiago jakiteko eta azken lan honi buruzko setasunen nukaiteko ere gaur, Miren Arbaiza eta Ander Mujika izango ditugu gurean. Bakarrik eskutik heldu gabe zeure buruaren jabe adorez bustiz. Yeah zure izatearen sale fruitu berri baten ale erein berriak Kultur Alea. Miren Narbaiza eta Ander Mujika, kaixo Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Ondo, ondo. Bai, ondo, ondo. Azken alia mugimenduan ikusten zaituztegu. Bai. Seinale bada zuentzat, ez? Bai, duda barik. Bai, bai, geratu barik diskorkesten gabiltza alde batetik bestera. Arrera ona beraz e, jaso duzuena. Oingo oso oso ona. Oso posi gaude, bai. Mm. Bai, jeniar erantzun nakin, eta bueno, bai, ba, ari da mobitzen. Bai. Txiki sentiara Bazuen eh, lana ezagutzeko, egon bidatu zaituztegu ona, eh, esango gu arnasten berriz ikasteko lana duzela atondu, e, zortzi kantu, hogeita mar, minutuko gutxi gora berako eh, lana burutu duzularik, ezta? Gustora e, eh, izan dako maitzarekin? Bai, oso oso gustora, bai, bai, bai. saiatu gara diskoa ondo mimatu dugu eta saiatu gara disko polit bat itxen, eta bai, maitzakin oso gustora. Oso, oso posik, oso, oso posik. Salan grabatu duzu, ezta? Horixe da, bai, Bai, beran pasatu genuen egunak, grabaketa egunak, bertan itzen genuen lo, eta mm, grabatu zaran, inigo irazoki teknikariakin. Beraz, bertan lo eta grabatzen ja buru belarri zineten zuen proiektuan, ez da? Hori da. Hori dana emunda, bai, bai, bai. Laguntzen du asko horrek? <laughs> bertan egoten, bai. egoteak. Ba, bere alde ona daka, ba, azken finean, bertati bertara egote horrek. Ez, segu eibartalgo ibarkoak izan da, ba, bestela viajetan, ba, aurrera atzera buelta undixea da guretako beste alde batetik hori ona, beste alde pixkat zeragoa dana da, ba, igual ez lagatzen deskonektatzen asko estudiotik, ez? Ez zara joaten etxera eta lotara eta lagunekin mm. egon edo bizkate... Eh, Ametxe da dozu azkenean eh, eguneko grabaketakin, zer inaldan, zer rez, zer rindozun, zer... Ez da zu deskonektatzen, orduan izan dira bi azte, bueno, murgin luta erabat, onerako eta txarrerako. Bai. Eh, atmosfera berezi bat, helarazten duzu diska eh, e, nola baite barne mundura eh, bidaiarazi nahi izan bai, baituzu? Ba, bai, bai, neko atmosferikoa edo urten da diskoa, bai, bai, saiatu gara hori, pixkat barrura begiratzen eta, bai, ez dakitze. Eh, mm. Bai, soinu berezi bat topatzen alegin dugera eta emaitzan ikustotik hartzen dela, mm, Bai, bai, badauela lanketa bat eta eta e, kantuak berak ere izan dian bidaia moduko bat dia, da? Atmosfera horrekin, soinu horrekin eta neko bidaiatzeko kantuak edo dia. Mm -hmm. Zer nahiak bultzatu zizueten ba, e, lan hau egitera? Ba, bueno, gu geupe igual e, gogo hori zekaun, ez? pixkat barrura, gure barruetara sartu eta ikusteko zer dagoen, eta ikusteko zer nahi dugun, eta eta ba hori ba musikiakin igual, ez, e, transmititzen saiatu gara. Musika bitartez da diskoko sortze kantu hoben bitartez, ez? Bai, Anderrek esan daien moduan bai, ba viajerako viajatzeko kantua pe badira, ez? Igual e, bai kotxean ipini edo edo bueno, edo saudelikoan saudela pixkat bai batek esate zigun gazetari batek, ez? Postal diskoa dela edo etortzen diala irudi asko, ez? Burura igual entzute entzuna hala. Mm -hmm. Eta bueno, ba, guk ba, igual barruan sekagun nahi hori ba islatu da igual diskoan, ez? Bai. Hortarako induguna nik uste dela, urte betian ziar, ordu asko pasatu lokalian eta buelta asko eman kantueri eta hola, eta nik uste dut horrekin lortu duguna horren beste ordu sartuta gero azkenian, ba hori, Bizkat barrura sartzen, ez? Ez e, gainean geratu biharria nahiko nahiko barrura sartzen sartzia lortu dugu edo bueno hori mm. hori uste dugu beintzat Lana bien artean egindakoa da. Bai, bai, bai, bai. Goitik bera. Bai, bueno, gero ba diskoa bera forma hartzen jonda estudioan ere eta ba egonda laguntzen ekoizpenean batezbe Ibai gogortza, borrokan taldekoa, beste beste. Eta gero ba kolaborazioa beuki ditugu eta horrepe asko jantzi da bediskoa, ez? Ba Felix Bufe egonda perkusioan, e, Ivan Urizar e, harmoniumian eta trompetan, Ibaik berak ere gitarra sartu ditu eta bai, ez dakit. Bai, bizen, bizen arteko lan bat izan da, hori, izan duten moduan urtebetian ziar e, lokalian ensaia eta ensaia eta buelta eta grabatu eta entzun da buelta eta prozesu guzti hori eta ja bukaeran bihar genuen nik uste dut e, baten batek pisa kanpotikan ez, freskuan, e, kanpotikan ikuspegi bat eman eta, eta horren arabera Ez, azkenengo bueltak ematea eta ol, lagundu digu hortan, ba hori bai baigo hortzak, azkenengo bultzada hori ematen, kanpoko ikuspegi hori ematen, berak lagundu digu. Mm Zerrek hartzen ez zuei, ba musikak, zerrek hartzen dizue? Jo, ba, gauza asko, ez? Eh, <laughs> guriak, ba, gure gustoko da dakaguna da, gure gustokoena, fizinio gustokoena da, orduan, ba... Espresatuko modu bat igual, ez? Ba, e, bai, lasait moduan, beste atzuetan, eh, bai, ba, gauza asko. Kantuan arabera, musikan arabera, baina... Hori da. Bai. Bai, pizkat bar, e, ba hori, espresatzeko modu badala. Bai, hori momentu lasaiak edo bai, bueno, amorrua izan aldana edo ez dakit, ez dakit. Pizkat energia hori ateratzeko ere eta bueno. Te igual va ba, hitzes ez, ez dakizuna esaten be, ba guk holan, holan, ez? Bai. Botatzen dugu musika <laughs> bai, bai. Lenguan esaten genuen asko zerretzago hitz jakula espresatzia edo gauza horredana kontatzia musikan bitartez, ez? Eh, kuadro bat pintatzia da moduan, ez? Hola, mm koloretan espresatzia edo kontatzia gauzak hitzez deskribatu eta saltzia baino. Mm Orduan, bueno, terapia bat ere bada. Terapia bat eh, bada eta ausnartzeko bidea ere irekitzen duzu, eh? diskaren bidez. Mm -hmm. Bai, bai, bai, bai, saietu gara, saietu gara, bai. <laughs> E, esan duzu ba, lagunez zinguraturik eh, ere ba, grabatu duzuela diska e, ba, instrumentu e, batzuk e, txertatu baitituzue lanontan, e, zen bide hartu duzu astapenetik eh, ona, e, aldaketa bat e, eman alduzue? Ni guztu baietz, guztu asko ikasi dugula mm, bide guzti honetan, eta atzetikan, e, atzetikan ekarri dugun guztia ere, aurreko diskotikan ona pasau un E, baita dibidez talde formatuan jotzera, epoka baten, edo, bueno, ez dakit, bat kontzertu eman genitun talde formatuan ere, eta, bueno, eta eta kontzertuak eman ditugu mordua eta hori eta gero urtebeteko prozesua hau eta dana nik ikasi dugula pilua eta bueno izan laike diskoa dela emaitza ez ikasi dugun guzti horren emaitza mhm. Estudiotik pasata orain eh, diskantzuteko parada ederra dugu, baina eh, zuzenekoak eh, ere badu bere sarma eta transmititzeko bide polita ere bada. E, zuek zuzenekoai begira, e, diskatik zuzenekoetara ba, ez, alaketa bate ba, aurre ikusten duzu izango da? Mm, bueno, e, ba, bitua, hain zuzen be, saiatu gara orkespen, diska orkesteko, kontzertu berezi batzuk egiten eta horretarako bat diskoan parte hartu duten Felix Buffek eta Ivan Urizarre gurekin hasi hasi geraia lengo kontzertuan genuen eta beste lau bat kontzertutan ere balkarrekin joko dugu bizka diskoko atmosfera horrek ekartzeko mm. zuzenera ere gerora ba bueno bion artean defendidu biako dugu diskoa eta bai baina bueno ba hor gabiltza ez lokalean saiatzen, bai. ba, ez, ez dedin olako jauzia ondirik ere egon, ez? Eh, etxetik, eh? kalera, eh, ez bildurrik ez, mm. baina, bueno, ba, bai, baina, bueno, ba, ikusiko da, ikuslea ikusiko da, beha, ber, ze, bai. mm, ze, ze transmititzen dugun. Zuzenekoak eh, nola bizitu zuzuek? Ba, bueno, nik uste dut neko modu berezian, ez dakit. Inoiz ez gera izan eta beti izan dugu. Inoiz ez gera izan e, ez diskuak gehiagi landu eta gero zuzeneko kale batera lagatzeko jetakua, ez? Bado jendia dedikatzen diola eskos esfortzu gehiago e, eh, diskuak grabatu eta grabaketeri orokorrian eta zuzeneko ziri zain beste eta guk enkambio, ez dakit, nahiko bueno, bizixak itzen dugu kontzertuak, ez? uste guk ere asko bizitzen dugula eta eta zuzenekuak, bueno, ez zela esan, nahiko, nahiko organikua dira, ero nahiko, Bai, bai, ez diala plastikozko zerbait, edo, bueno, bintzat alegintzen gera, benetako zehozer ematen zuzenekotan, eta, bueno, jendiak esaten dugu bintzat ere transmititzen dugula, ez, guk gurian, ze guk asko disfrutatzen dugu, horrekin, orduan, bueno, da, benetan disfrutatzen dugun gauza bada, mm. zuzenekoan jotzen. Eta nola bait, ba, e, barne mundura bidai arazten gaituen e, diska bat izanik eta baduzue, ez dakite, ba, gogokoen e, leku txikietara jotzea, e, taularatze hortan e, garrantzia ematen diozu epikin bat e, ba, aretoari. Bai, eta gero ez da gehiago gainera, ez? Bai. bai. Bai, bai, saiatzen gara, ba, jotzeko lekuak ere, ba, bere goxotasun hori ukitzen, edo, edo, bueno, edo igual ez da munduko aretorik egokiena, baina, bueno, ba, joko badugu izango da, ba, igual, harremana da daukagulako bertakoekin, edo, e, bai, bai, igual nik uste hasieretan ba, edo sin lekutan jotzen <laughs> genula, ez? E, eh, genuna jotzea sala, eta, eta, ta oin, be, bueno, ez dakago inugo problemarik, baina bai saiatzen gara, ba, badala isiltasuna egotea, edo, Bai, ba, zenbait eh, baldintza betetzen edo, ez? Ba, azkenian kontzertua, ba, ba, bueno, kontzertuari berari garrantzia motetza ulako, eta nahi duguna dalako, ba, eman aldi duin bat eskaintzia, ez? Eta... Bai, bai sortzen bai, dan girua ere desberdina dalako, ez? Mm askotan plaza baten edo beste baten jo oso desberdina da. Kantuak forma desberdina hartzen dute, guk ere hori ez. Osea, legintzen gara topatzen leku bat, pixkat komodua izaten edo gustora egoten, gero, ba hori, kantuak jotzerako momentuan ere ba pizkat berezisei izateko. Hmm. Eta mezuak helarazteko e, egokiagoak dira e, formatu txikiak edo areto txikiak. Hmm. Gure kasuan bai, bai? Bai, adibidez, eh ez dakit. Gure taldia, ez? Edo gure itzen dugu musika jarriko bagenun estenatoki handi baten plaza, herriko jaietako plaza baten, ba, esan izango ez ona ez jendiantzat ez guretzat, ez dakizela esan. Orduan, e, bai, leku txikixak baldin badia eta ba, ez dakit, adibidez ba, jendia gertu, mirenek esan da bezala e, isiltasuna baldin bada, ez dakit, sortzen da giro bat, ez, ematen da bala e, aukera, ba hori, ba hori, kantuak mm, hori, hartzeko forma bat bestela eslukena hartuko orduan bai saiatzen gera bai. Mm -hmm. Ba, data da badituzue, hemen eh, ba, beran adibidez ikusi izango zaituztegu, baina beste errizun baitzutan ere e, eh, ala ere ingurontara endaia, baiona e, eh, basen afarroa edo siberura joateko gogeik intzabiltzate? Bai, ba, dataren bat edo aurrikusia gu... ez? Ba, oaingoz ez ez, baina bai, bagabiltza begira, bagabiltza begira etortzeko oin ez dakit noiz, <laughs> Ander, baina bai, izan gara gainera, eh, hemen inguruan ere, bai, baino gehiagotan, bai. eta baina agia da denbora bat badala azkenengo kontzertutik. Eta egia esan egin duen aurkezpen kontzertutako bat ere iparaldean egin, azkenan ezin izan dugu lotu, Orduan, bueno, baina asmoa bai beti paraldera etortzeko eta Bai. oso gustura gainera, beti, bez, bide, bide berriak ezaututa, leku berriak, jente berria, noski, bai. Jakinara ziko dugu dana dela, eh, bai. bai. dataren baldutu bezain pronto. Eta zuen gana jotzeko badira bideak, eh? eta diska entzuteko ere ez dugu aitzakiarik, eh, mm. bideak ere zabaldu baitituzue, eta honena izaten da diskaren entzutea, eh, etxean dela edo bakartasunean edo lagunen artean, ba, ala, eh, barneratzen baita hauekien zuen mezua, Ez dakit zerbait gehitu nahi duzuen, e, eh, badizka honen arira e, eh, zerbait helarazi nahi duzuen edo... Bueno, zuk esan oso ondo esan dozun bezala, nik usten dut e, diska ulertzeko moduriko nena entzutia dala, ez? Itzez, esan aldan guztia, baino, baino e, ulergarri zegoa izango da zuzenian diska entzutia. Interneten dau web horri bat dakagu bandcamp, dara napokairia.bandcamp.com bertan entzun gai disko guztia eta baita ere deskargatzeko aukerakin eta eta hori xe, bueno, gonbidapena em gonbidatu jendia ba hori. Zuzenian diskoa entzutera. Eta bideoklipa ere bai, eh? Bai, bai Hori da. Bai, bai. bai. Zeuko esperientzia izan da bideokliparena. Berezixa. Bai, bai. ez gaude itxuta kamera aurrian antzestera eta Eskalana emundu baina bueno. Aurten da hau bueno, mm. bai, bai. bueno, nahiko harrera hona eduki bideoklipa eta, bueno. Bai, bere geratu da. Beste esperientzia bat, gehiago, mm. ez? Bai. <laughs> Oain ikasi behar dena. Eh? Bai, bai, bai. <laughs> Gu argi dakaguna da musika izagara. Ose, ose izateko eta kantuak itzen ditugula. Musika izagaran ez dakit. Kantuak itzen ditugu eta... Mm -hmm. Bai, antzes lehen lana, guesta batzulila, <laughs> Bueno, oraindik etorrikoena, ikusiko dute bidean. Bai. Ba, mi esker, ona aur izana, eta guk ba, zuen diska entzuten segituko gomen. Ba, esker, asko. esker, asko. Apoka iriako lagunekin izan gara solasean eta zuzenean entzun nahi bat eh, jakizue. E, ostira lontan, ba, tolosan bomberenean izango direla, beraien azken lanaren aurkezten. Bestela ere, baurrengo datak, azararen amarrean markinan dugu, bizkaian eta gazte izen azararen amabostean, jimi ba, aurkeztuko baitute beraien azken proiektua. Eta hemen dikurbilen, ba, beran izango dugu, Azarroaren amazazpian, katakatun itzordua. honekin burreratzen dugu gaurkoan gure emankizuna, neraletik besterik ezentzule, izan ongi eta bihar artea jo. of the chimney top, that's where I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark. the dreams that you dare to. Why, oh, why? Nicht mit my darlingness card. Izan, ala ez izan. Bidea hartzen da. Dantza beti izan da. Baina bai, ba, artistikoki edo, bai. Nagoena, taz, bai, bai, ezagit, ametsu bat bete dute. Hauzarta izan naiz. Kultur alea, Euskal Irratietan.